Mis au des repas. Une fois de plus, ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines. Et qui font sans doute que ce pays se croit il paraît que parmi les examens ou épreuves qu'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique aurait lieu l'épreuve de la liqueur séminaire ou du Et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel enfant un peu son Non. de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation You must have been at the right. Nothing escaped. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Ils veulent à toute forme tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. Los nuevos paradigmas ah. comienzan aquí. Los que cambian los paradigmas resuelven un par de problemas rompiendo las viejas reglas y comienzan a crear nuevas reglas. Estos son los que... El desarrollo continúa así. Hasta al principio. Porque los problemas no saben solucionar rápidamente hasta no entender correcto considerado Más rápido, a medida que se requiere un nuevo paradigma y usted la carne y los órganos humanos. para herramientas médicas. Ya que solo quedan los problemas durante las épocas de hambruna durante las épocas de hambruna, las épocas de hambruna, las épocas de hambruna, durante las épocas de hambruna, las épocas de hambruna. Durante las épocas de hambruna, durante las épocas de hambruna. Pregúntese, ¿cuántos datos existen a esta altura que prueben que este nuevo paradigma resulta en los órganos humanos? han sido ingredientes admisibles para dietas médicas. La respuesta es nunca lo Los vecinos comerciaban. Usa algo que aún no comprendemos muy bien.